Stoi pociąg na stacji, na drugim peronie, za minutę odjedzie. Już go nie dogonię, w tym pociągu jedziesz ty Machasz do mnie ręką, czuję, że zostałem sam Ze swoją piosenką Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Kogo? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię. Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, gdzie ta poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię. Ja robiłem rytmy do tego. To nie rób rytmów. No ale czemu to jest fajniejsze? To jest... Wiesz jak to. Słuchaj, a nie robiliśmy. No fajnie to było słychać. Minęło już parę lat, gdy straciłem wiarę, wszystko we mnie wymarło Błąkam się, nie wpalę, patrz, czyta mnie Coś się ze mną dzieje, już nie mogę Chyba tak, chyba oszaleję Kanibale gdzieś Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię. Hej, czy ty wiesz, że ja się w tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię. Brawo! Czekaj się dalej! Brawo, brawo. Brawo, Dawid! Brawo! Bardzo W ładnie. bazie, w bazie macie co Gdy straciłem wiarę, wszystko we mnie wymarło. Błąkam się, nie wpalę, jedę, pracę, co za cud. Błysnął we mnie płomien, już na stacji stoisz ty, na drugim baronie. Hej, czy ty wiesz, że ja się tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz, że zdjęcia twoje oglądam? Hej, szkoda, że już nie zobaczę cię. Hej, czy ty wiesz, że ja się tobie kocham? Hej, czy ty wiesz, że to poważna rzecz? Hej, czy ty wiesz? jeżdżę zdjęcia złe oglądam Hej, szkoda, że już nie zobaczycie O, o, o! A znasz tam